Що це на Бога означає? Карпентер обернувся і вражено, нічого не розуміючи, подивився на Вайет Тернера. Зосередьтесь на своїх пілотських обов'язках, дорогий командир ескадрилі. Вайет Тернер повів у його бік долом револьвера. Курс наш залишається той самий. За годину ми сядемо в аеропорту Ліля. Та цей чолов'яга з глузду з'їхав, вражено прошепотів шафер. Якщо і з'їхав, сухо промовив Сміт, то це сталося кілька років тому. Леді та джентльмени, дозвольте показати вам найнебезпечнішого шпигуна в Європі, найспритнішого подвійного агента з усіх часів. Він зробив паузу, чекаючи реакції. Але в літаку і далі панувала мовчанка. Звістка про Вайет Тернерову зраду була надто приголомшлива, щоб на неї відреагувати одразу. Сміт повів далі. Полковнику Вайт Тернере. Завтра ви станете перед військовим трибуналом, дістанете смертний вирок, вас відвезуть до Тауера, а наступного ранку о восьмій вам зав'яжуть очі і розстріляють. знали. Звична Вая Тернерова витримка зрадила полковника. Голос у нього був низький, хрипкий, його було ледве чути крізь гуркіт двигунів. Ви знали про мене. Так, я знав про вас, кивнув головою Сміт. Але ж про вас знали всі, чи не так, полковнику? Ви самі казали, що три роки провели у німецькому тилу, служили у вермахті і дістались аж до Генерального штабу. Справді так і було. За допомогою Вермахту і Генерального штабу. Але коли характер війни змінився, і більше не можна було годувати нас фальшивими донесеннями про ймовірні німецькі наступи, тоді вам дозволили втекти назад до Англії, щоб годувати німецьке командування не фальшивими донесеннями про плани союзників, а також допомагати їм викривати британських агентів у Європі. Скільки мільйонів франків зібралося на вашому рахунку у швейцарському банку полковнику? Дивлячись в ілюмінатор перед собою, Карпентер повільно проказав. Чесно кажучи, старий, знати про все це нам уже ні до чого. А ви погляньте краєм ока і самі присвідчитесь, наскільки ні до чого той револьвер Стен. Порадив Сміт і знову повернувся до Вайт Тернера. Боюся, ви недооцінили адмірала Роланда. Він вже кілька місяців мав підозри щодо вас та ще чотирьох начальників відділів. Правда, що до Торренс Сміта він помилявся. Вигадуйте, вигадуйте далі. До Тернера знову повернулася витримка, упевненість. Це допоможе нам згаяти час до Ліля. На превеликий ваш жаль, вигадувати нічого, адмірал Роланд викликав мене та мері з Італії, бо в Лондоні не міг ні на кого покластись. Адже ви знаєте, як швидко поширюється корупція. Так адмірал розіграв усе дуже розумно. Він сказав вам, що має сумніви щодо одного з начальників відділів але не сказав кого саме. Тому, коли сталася катастрофа з генералом Карнебі, ви самі подали адміралові ідею послати кількох начальників відділів рятувати Карнебі. А він зробив так, щоб до вильоту ви не мали можливості поговорити з будь-яким із них наодинці. Так от чому викликали мене, сказав шафер, тому що в Лондоні ви нікому не довіряли. Так, судячи із того, що ми знали, мі 6 стала скорумпованою. А все ж, полковнику, на душі у вас було неспокійно, доки Роланд не попросив вас самому підібрати керівника групи. Ви обрали мене, Роланд знав, що ви так зробите. Ви тоді побачили мене вперше, але від керівника військової розвідки у штабі Кесельзінга дізналися, що я їхній основний подвійний агент. Адмірал Роланд єдина людина по обидва боки фронту, яка знала, хто я насправді.